Kiel pli bone el teni malvarmon. Varme vestigi, cae per sporto pli altigi la muscolan masson, per tiui du consiloi de faculoi, pli altigas la chansoi ne suferi pro malvarmo dum la malvarma sezono cae en malmulte heitatai endomai eioi. Temperatur changiai duscioi cae la hardigo per malaltai temperaturoi aliflanque ne igas onin pli toler capabla contrau malvarmo. Heiti malmulte, estas la ordono de la nuntempa situatio. Malrapide, sed sen stupe, la vetero pli cae pli malvarmigas. Ciu volas nec suferi pro malvarmo, nec volas pli el shalti la heitilon, tiu havas ancorau quelcain aliaen eblezoin, por ne devi sidi tremante en la officeio. Dum la tento clacado ce quelcae homo iam comencijas ce dudec gradoi Celsiuso, aliae sentas la malvarmon nur en plei profunda vintro. La simptomoi tamen estas ciam la samae, la sangai angioi ce la surfazo de la hauto pli malvastigas. Sango fluas de extere internen, oni ectremas. Cetio, sexo, agio, genetico, cae corpa grandezzo, influas la individuan malvarmo senton, same ciel treinitezzo, cae peso. Varmego est assentata de plei multae homoi, ciel malagrabla au doloriga, ecte simila temperaturo. Tio differenzas ebleie unu au du gradoi, clarigas la estro de la Instituto Pri Fisiologio de la Medicina Universitato de Vieno. Ce malvarmo sento, povas tamen trovigi pli ol dec gradoi inter du personoi. Plei multai factoroi ciui determinas, ciu iu rapide sentas malvarmon, povas esti influatai nur malmulte. Studajo de la Sveda Karolinska Instituto montras, al ciu quina homo mancas en la muscoloi la proteino alfa-actinino 3. Tiu manco conducas al tio, che la trafitoi estas malplisentemai pri varmo. Supposeble, tiu manco ec estis laula studajo, ciam la moderna homo, antau plurae jarmiloi, el migris el Africo, cae tiel povis pli bone adaptigi alla pli malvarma climato. Viroi, crome, sentas malvarmon tendenze pli malofte, char ilia hauto estas pridica ol tiu de virinoi. La hormono testosterono accelas crome la al crescon de muscola masso, kiu same protectas contra o malvarmo. Ancau la proporzio, sur fazo volumeno, estas grava por la malvarmo sento. Malgrandai homoi sentas malvarmon pli frue, ol grandai homoi, char pli grandai homoi proporzie al sia volumeno havas pli malgrandan corpan surfazon. Homoi cun obesezzo, gras corpezzo, protio malvarmigas contraue al pli maldicai homoi netil rapide. Crome, blanca grasso, ciu estas la grasso de la cusenetoi ce coxo cae gamboi, havas isoligan efficon tio tamen ne povas esti causo por mangi tiom che oni ricevas grasso tabolon por la vintro, opinias la faculo, char pli alta corpa mas indizo, cio estas pli alta ol recomendite, havas multain negativain efficoin pri la sano.